ert að hlusta á þáttinn ESB Nei eða Já á útvarpi sögu þar sem Egil og Frosti fá gesti til að ræða eina af stærstu spurningum Íslandsjónar. Já, góðan daginn hlustendu góðir. Í dag er lögadagurinn 7. februar og þér á hlusta þáttinn ESB Nei eða Já sem fjallar um afar stóra spurningu eða sem við hefum kallað líklega stærstu spurningu í Íslandsögunar og ég er annar þóttarstjónda, Andris Jónsson heiti ég, er frangatastjóri góðra samskiptan og ég heiti Egil Jóhansson og er fórstjóri Brynborgar og sísla svona með bíla annars slæðið, eða dagslæðilega Við erum sérstaklega uh, umsjónamenn þáttarins ESB jáaði nei í dag uh, ég er að hlaupa hér í skarði fyrir hann Frosta Sigurjónsson sem að skrappi stutt frí og það er rétt taka fram að ég, Egil, er frekar efinsum að Ísland eigi erind í ESB en Andres er nú frekar á hinnulinni en við höfum þá báðir ofin huga og áhuga að fræðast um ólíkar skoðanir og þáttur mun fá til sín góða gesti, áhuga menn og sérfræðinga um ESB til að fræða okkur um ímsar hliðar Európa-sammansins og þáttur mun gefa talsmunni begja fylkinga, tækifæri til að mætast og færa rauk fyrir máli sínu og vondi allt á málumlega lögum nótum og eh, Við erum með tvo mjög málumlega gesti hérna hjá okkur í dag. Það eru þær eh, alþingismennir, já, Katrín Júlsdóttirinn og yðnaðar á þeirra í ríkistjórn sem að stefnir á, já, stendur í aðaldavirða með ESB og veitis Högstóttir er hinn gesturinn okkar, þingum að Frasunarflokksins og meðlumir í heimsín. Nei, ég er þar og að vísa ekki. Uh, nei, afsaki fyrir ekki. Ég hef ekki gengið í heimsín. Þú kannski skýrir það eins hérna <clears throat> á eftir en, en ég rugglaðist nú að því ég sá, sá til þín í, í ferð með heimsín Já, á, í Nóri mm. en báðar hafið því þetta sterkast skoðanir á örfumálnu og, og eruð vantarlega ósamla um spurninguna já eða nei til ESB en, Það er ekki að byrja á spurningunni spurningu þáttarins og við erum lagt fyrir alla gesti svona eina spurningi lókið svona til þess að starta umræðanum og ef, ef við byrjum á veitisí Er þú til að skýra fyrir okkur þá helstu rökin fyrir þína afstöðu varandi yngöngu í ESB? Hver hún, hver hún er og, og, og rökin fyrir henni? Já, í fyrsta lagi ber mér að, að geta þess að, að framsunumflokkurinn hefur e, náttúrulega eins og aðri flokkar farið í gegnum þess að ESB umræðu sín á, á flokkstingum og sem endaði í málamilun á sínum tíma sem gekk út á það að, að, eh, að við ætlum að frí viðræðið við Európsambandið, að ákveðnum skilurðum uppfylltum sem eru mjög skýr, sem snú að auðlendum okkar sjáfur út úr landbúnaði einhliða úrsagnarétti og svo framvegis og þessu fylgdi ég eftir eh, með, með breytingatillu að þingsólíktunatilugunni í sumar, eh, þessari stefnuskráflokksins í raun og veru. Því miður var þessi eh, tillaga fælt í þinginu en það breytir því ekki að ég er mikill lefaðsenda maður um að við eigum erind þannig og þá er ég náttúrulega fyrst og fremst að horfa til þess að, að þetta er mikið bákn og, og mikið reglugjara farga sem fylgir því að vera þannig og eh, reynslu okkur að Evropasambandinu hefur ekki verið það góð með við það sem er að gerast þér í æsefmálinu og, og hérna, sem raunverulega byggir alltaf á hérna, veru okkur í Evróska efnahagsvæðinu e, eh, með reglugjörð frá 1994 þar sem að hérna, ekki er, er farið fram á ríkisábyrð á einnistæðu hérna, tryggjikasjóði og svo tel ég hafa okkar betur borgið e, fyrir utan ESB því vegum að líta til allra átta ekki bara til Evrópu og mér langar kannski til að gera e, hérna þetta e, hérna slagurð eh, norskra Evrópaandstæðinga svolítið að mínum, þeir segja nei við Evrópussambandinu, já við heiminum og það er eiginlega mín lífskoðin í þessu máli okay, En Katrín, hver er þín hver er þín rauk og, og afstæð? Ég, ég hef lengi verið fylgjandi því að við förum í aðelda að vera við Európsambandið. Ég er auðvitað ekki en af þeim sem er til að samþykja hvaða samning sem er en, en til að við getum gengið keik til slíkra samninga viðrana Ástæðan er uh, einföld við þetta erum búin að vera frá árunni 1994 að fullir aðilara innri markaði Evrópu. Það hefur fært okkur og við erum í raun og vera 80% aðilara Evrópusambandinu án þess að sitja við borði þar sem ákvarðanir eru teknar. Og ég til komið tími til að við förum og tökum sæti við þetta borð og er, séum uh, verðum stolt þjóð og meðal stoltra þjóða og þetta er auðvitað ríkjasamband uh, fullvalda ríkja þar sem að hver og einna auðvitað heldur sínu sjálfstæði og ég hef haldið í fram að fullveldi okkar verði fyrst sótt aftur þegar við erum komið rödd við, við borð uh, e, hinna ríkjana vegna þess í dag erum við svolítið svona eins og úlingurinn sem er á hjólabrættinu að teika vörubílinn og að teika rútuna og við höf, erum ekki þar inni og við erum ekki við stýrið vegna þess að við erum svona eins og auka aðilar að sambandinu og við skulum ekki líka gleyma því að um tæplega 70% okkar auðverkisviðskiptum eru núna við ríki Európa-sambatisins það þýðir líka að við höfum heilmikið í það að sækja að, að horfa til efrunar sem ný skjaldmeðils hér á Íslandi það hefur aldrei, ekki svo ég muni aldrei ríkt stöðuleiki í efnaðasmálum á Íslandi og hvað þá í, í gengismálum frá því að við settum krónan á flót að þá var hún að sveiplast um alltaf 40% það var sko fyrir hrun þegar við vorum hvað, hvað sterkust og það eru þetta ekki bóðlegt fyrir korki innið útflutningsfyrirtæki á, á Íslandi og ég tel að við eigum að taka þetta loka skref og, og ganga allar leið þarna inn og, og sitja keik við, við þetta borð og taka ákvarðanir um okkar hag með Evrópussambandinu vegna þess að ég hef aldrei heyrt stjórnmálum að segja að við erum að ganga út úr EES ég tel að þessi samstæðan það er um við erum að vera inn í EES og ef að menn telja að það sé ykkur endastöða þá er ég algjörlega ósamala því vegna að það færir okkur ekki ákvörðunanvaldi yfir eigin málum í öllum málaflokkum. En uh, var ekki að við talaðum um EES samningin, við vorum með Jón Baldun hérna í síðasta þætti, um það hefur verið samningur svona nánast allt fyrir ekkert og ég held að það séu mjög margir sem eru sátti við þann samning þó að það hefur greinilega komið gallar fram í honum og, og þá var ákveðin efarsendir að munum við raun, þó við göngum inn í sambandið fáum við nokkuð meira og höfum við virkilega eitthvað meiri áhrif. Ég menna á Evrópaþingin eru hvað 751 þingmaður, við munum líklega að fá þrjá. Í ráðherraráðinu setja sko 27 ráðherrar í dag fyrir hvert málaflokk, tökum eins og sjávaröldsmálinn. Við verum þá 28. ráðherran. Akkur, akkur ætti að ná einhverjum meirum áhrifum þarna. Það er vegna þess að grundvallar, uh, í grundvallar hérna, starfsemi Európusambatsins og það er einna bara grunnstóðum Európusambatsins að þá er samvinna og samráð og ég minnist þess ekki að nokkuð tíman hafi Európusambandið farið gegn grundvallar hagsmunum aðeldaþjóður. Heldur ræða mennsi niður á niðurstöðu og það er alveg rétt að við munum ekki eiga hlutfarslega marga þingmenn á, á Európuþinginu en enga síður að þá munum við eiga þar uh, rétt kjörna fulltrúa frá, frá Íslandi og og við munum sem munum fara inn í ákveðna flokkagrúpur og, og síðan auðvitað eru líka svona er, er, ríki sem að, að hafa sameilara hagsmann að gæta og menn virða sjóna með aðildaríkja vegna þess að þetta er ríkja bandalag fullvalda ríkja og þegar að, við, þegar að við sitjum við þetta borð þar sem ákvarðanir teknar þá eru við allt annari stöðu núna þegar við höfum engin, engin áhrif á loka neyðustöðu mála, við höfum engunga áhrif í upphafi bara rétt að þú vitnar hérna í fortíðina nú til og með þessum með Lissabons áttumann þá verið að draga til og með svo úr neitunavaldinu og, og þess að þannig í rauninu það verið að minga áhrif smáþjóðana er það ekki? Og til lengri tíma má ekki búast við því. Ég er ekki alveg sammála þessu vegna þess að þú nefnir heldur ekki eitt sem er að gerast líka í lesabónsáttmálunum og það er að líraðisferðli er að fara upp á allt, allt annar stig og í rauninu aftur tilbaka frá því að, að Evrópussambandi var stopnað vegna þess að núna eru þjóðþingin að fara að fá meira vægi. Það er verið að fara í raun og veru þá er, er, er Evrópuþingið að fá meira vægi í lesabónsáttmálunum og ráþurraráðið. Franköldarstjórnin hafi verið líkama Európusambandsins og síðan í ofananlag að þá er verið að færa þjóðþingunum umsagnarétt í málum uh, sem að þýðir að þjóðþingin er að koma miklu nær Európusambandinu heldur og nokkuð tíman áður. Samá líka við um sveitarstundastíðið og Lissabósáttmálinn og, og sá ferill sem þar er að hann er líka að taka sveitastöldnastíð betur að borðinu og ákvarðanatöku heldur og nokkuð tíman áður. Þannig að það eru mjög jákvæð, mjög jákvæð þróun að, að mínu mati og eitthvað sem við megum heldur ekki gleyma í umræðinu og verðum að horfa til þegar, þegar við erum að ræða þennan, þessi, þennan líraðisluta. En bara rétt á þessu Lissabósáttmálinn, það var reynd að kominum í gegnum til óðurkvæðgreistur í Frakland til dæmis. Hollandi. Og Hollandi, það gekk ekki upp og dreyin tilbaka og eina landi sem fekk að kjósa var Írland, var það ekki? Já. Já. Það var svo les, gamla Lissabonsáttbólan sem að sínir það að hérna þeir náttúrulega treystur ekki til þess að fara með, með e, eh, samningin í gegn og e, eftir að Íra voru búin að hafna honum þá var hann tekið tilbaka og honum var breytt og, og talandu það að sé verða að færa sko líðræðið eitthvað sko nær þjóðunum, það er rámt því að að eh, í þessum eh, Lissabonsáttmjölum sem likur núna fyrir þá er búið að taka út eh, þjóðuratkvæða greislur um umdelt mál því að það var þá allavega að það þurft alltaf 27 ríkin öll að samþið geta með mismönda ákvæð með þjóðuratkvæða greislum ákvæðna breytingar og umdelta breytingar. Þannig að sko Lissabonsáttmjölin er ekkit annað en sko stjórnarskrá Evrópusambandsins þannig að Evrópusambandið er alltaf að færast í þetta formi eins og þetta sé fylgjasambandi eins og bandaríkin það, við getum alveg bara fullir það hér e, eh, samanbyrð það fréttir í morgunna að þjóðverjar e, hugnist það mjög að taka upp sameilan evróskan hér. Við skulum alveg gera okkur grein fyrir því ef, þegar og, og ef við komum til, að, eh, til með að ganga til atkvæðagreifslum Evrópubandalegi hér á landi, þá, þá erum við jafnframt að undirgangast lesabónsáttmálan sem hefur svona ímis íþykjandi e, grundvallar stefnubreitandi mál fyrir Íslendika sem við hefum ekki þurft að standa frammi fyrir áður því þar með þurfum við að, að taka yfir lesabónsáttmálan. Svo er það aðeins hérna með hérna því mér langar aðeins til að fara tilbaka hérna út af hérna ég e er samningnum að það er enginn sem að er að tala um það að, að húnu sé sagt upp. E-samningurinn eh, gengur út á fjórfrælsið hérna eh, frjálst flæði fólks, eh, fjármags, vara og allt það E, þegar ég fór á, á hérna, þetta þing, 15 ára þing nei til EU í Noregi að þú varst að tala um það áðan Andri sem veri félagi heimsín, ég er ekki félagi heimsín mér var sérstaklega bóðið, bóðið að setja þessar ástefnu afar merkileg og, og áhugaverð e, ráðstefna þá kemur það fram á, á þeirri ráðstefnu þá komið þarna þingmenn e, flokkana sem að heldu þarna erindi því þetta var verið að fagna þarna þessum mikla áfanga að, að hérna, mjög skemmtilegt að hittu upp á dag e, hátíðin hjá þeim upp á dag að þeir, að þeir höfnuðu hérna í spíumsókninni fyrir 15 árum Þá komið þarna, til dæmis, kom þarna aðili frá vinstri grænum, þeirra, norska vinstri grænum og þeir eru farnar að evast mjög um EES-samningin e Og, og á þeim grunni að, að eh, sko, eh, hérna, Norjúr er á þeim stað á landakorti heimsins og, og það eru svona ýmsareglugjari sem að þeir þurfa einlega eins og við höfum þurft að gera sem að eiga ekki við í, í Norri. Og það er til dæmis núna einhver regluggerð sem að er, þeir eru að skoðun í grunninn hvort þeir þurfi ekki reynlega að hafna sem þjóðþing til að láta á það reyna hvort að Evrópussambandið eh, seti þeim skorður við að segja upp samningnum ef að þeir neyta að taka upp þessa reglu og gerðum hún uh, fjallar um póstþjónustu Eh, önnur hérna reglugjar sem að eru mikið að skoða það eh, fjallar um, um gagnagrunn, gagnagrunni eh, og personuvenn. Þannig að nú eru normenn virkilega farnir að huga því að láta á það reyna hvað gerist hafnið þeir að taka upp þetta reglugjarðafarkan á ákveðinu sviðum hjá Europasambandur og það verður spennandi að fylgjast með því. En veitir, má ég spyrja þig þá svona í framhald af því sem að Katri nefndi um að smáríkjum innan Europasambandsins hefði almennt farnast vel og í fyrsta lagi ekki, verður ekki að taka undir það sérstaklega, þú nefnir að Lísabón sáttmálinn kunna breyta eðli þessa ríkjarsambans en hortið til fortíðar þá gefur, verður ekki að taka undir þetta með Katrínu að smárikkjum hefur farnast vel sem gengið af því sambandi þau hafa haft góð áhrif hann og hins vegar um, hefur þetta öll þessi þróun, þetta alþjóðlega samstað sem á sér vettvang á, á sér stað á vettvangi Európa sambandsins uh, eh, viðskiptinn Eh, varnarsamstarf, hvaða eina hefur þetta ekki allt hvort þið er áhrif á Íslendinga eru við ekki í þessu alþjóðarsamfélagi og hefur það ekki þróast hannig að við getum ekkert staðið utan þess, það hefur allt áhrif hingað sjáum það bara á þessu hérna, fjármálarhraunni við getum ekkert staðið einn er það ekki betra að hafa sætið við borðið e, og er ekki eitthvað gallar við að hafa ekki sætið við borðið, getur ekki við ekki um það það eru gallar við það Varðandi hvernig smárikjum hefur farnast inn í Evrópussambandinu þá er það raunverulega sko eitthvað sem hvert ríki metur fyrir sig þannig að, að við náttúrulega fáum ekki sko ríki tekur þess ákvörðan að fara þarna inn og þar með eru þeir orðnir hluti að þessu bandalagi og það eru öruglega ekkit verið að velta spurningunni þar uppdagsdaglega hvað ef ég hefði ekki gengið einn og annað en, en ég veit það bara hér á Norðurlöndunum þá eru öflug hérna neysamtök í Noregi, Finnlandi og Svíþjóð sem eru enna berjast í því að viðkomandi ríki gangi út úr sambandinu þannig að ekki í Európa Nei, ég semst að ég meinti þá Danmark og Finlandi náttúrulega Svíþjóð var ég að tala um náttúrulega það er kröftu neyrhefingi í, í náttúrulega Nóri eins og við vitum þegar að hafnaði Európa sambandsaðelt viðsvar Nú, uh, sko, þannig að það eru alveg virkar grásrútarhefingar inn í þessu ríkjum þó að það sé gengið þannig einu sinni en, en varðandi þetta að, að eiga sæti við borðið Eh, við erum náttúrulega bara rétt rúmlega 300.000 eh, ég tel að okkar hagsmunni sé betur borgið utan sambandsins þess vegna get ég ekki fattist á það að okkur farnist betur að vera þarna inni því að eðlimáli samkvæmt þá, þá hérna líti ég svo á að við þurfum að huga að öðrum slóð, öðrum hérna öðrum bara samskiptum en það er við í, í, í viðskiptasambundum út um allan heim og, og ég sé ekki hagsmunni Íslands, Íslandikum e, eh, borgið þarna inni e, með er það eitt með, með þetta viðskiptasjóna með að vopni. Við erum á, á, á milli Evrópu og, og bandaríkjana landfræðilega séð. Það er alveg gríðarlegar hagsmunur opnast hér í norðurhöfum sem við verum að standa í lappinnar með, með normunum, dönum og uh, kanadamönum og bandaríkjamönum jafnvel rúsum. Þetta er kastljósi sem þurfum að horfa á í dag. Ég, Evrópa horfum, er lítill punktur á landakortinu með það sem við erum að sjá fram á hvað gerist. En horfum á raunveruleikan. Undan farið að þá hef, hef, hafa viðskipti við Evrópusambandsríkin bara verið að aukast frá Íslandi inn- og útflutningur. Það hefur verið að minka og það er talið á næstu þrem til fjórum árum að það muni viðskipti við eh, bandaríkin, jafnvel enn minka og frekar aukast við Kína og þetta getur við þrátt fyrir að vera í þessu sterkar sambandi við Evrópussambandi. Evrópussambands aðild lokar ekki þessum dýrum og við skulum ekki gleyma því að Evrópussambandi er einhver stærsta viðskiptablokki heimi með net viðskiptasamninga og frívislunarsamninga við ríkjutum allan heim. Þannig að þetta opnar fyrir okkur gríðalega gáttir samninga sem að við getum aldrei staðið undir ein og sér einmitt af því að við erum lítið Eiríki og 300 manns. Áður haldum áfram, haldum á auðlýsingar núna en haldum svo umræðina eftir það. Takk. Bröðbær smurbröðslaðborð, bröðbær smurbröðslaðborð á aðeins 1890 krónur út februar frá mánudegi til augadags. Bröðbær óðinsvið. Við erum barnalegum helgina, kostur dalvegi 10 kópói. 15% afsláttur í februarar lettri hansnýrtingu með lakki sem endist í þrjár vikur. Snýrtistofan Geðjan, skipolti 50D. Verðeistin auðlýsir, fallegur sparifatnaður nýkominn, einni bólir og kvartbuksur, verðeistin laugalæk. Ætla þú út að borðum helgina? Tæ Inder er tælenskur veitingastadur í Östubæ Kópavóks. Alvöru góður og ódýr tælensku matur. Fjölbreytti réttir, ferst hráefni og frábær þjónusta. Tæ Inder smiði við í 11, Guðulgata, sími 862 81 70. 862 81 70. Helsubúðinn, Reykjavíku vegi 62 Hafnafyrði, auglísir D3 vitamin frá Solgar, gott í skamdeginu. Helsubúðin Reykjavíkuvegi 62 í Hafnafjörn. Þú þarfst að prófa til að trúa. Gömlu góðu STS smyrslinn heita nú BioIce náttúrukrem og eru með ólíkindum græðandi. Grættu og mýktu sára og þreytta húð með BioIce náttúrukremunum. Fæst í næsta apoteki. Áttu gullskafgripi sem þú tætt að nota og liggja í skúfum og hyrslum. Kaupum allar tegundir gullskafgripa og gullpeninga. Magnús Steinþórsson, Póstústræti 13, sími 699 8000 699 8000 Fiskikongurinn opnar vestlununa sína alla virka daga klukkan 8 Opið allan daginn Glæni rauðmægi frá mekkafiskana Ólafsvík og Rifi Glæni líni í sárjökuldípi á samt hrognum Hvað er hægt að hugsa sér betri en nýjan fisk? Sóðin fisk Sjáumst hressað vanda Fiskikongurinn soga vegið þrjú Reykjavíkur apotek er nýtt sjálfstætt apotek í gamla hérðinshúsinu. Selja vegi 2, sími 5, 11, 33, 40. Er bílin í ólægi? Við erum stolt af því að vera með 24 af 30 ódýristu vörulegum samkvæmt konun morgunblansins. Ringdu þá í Kistufell í síma 577 13 13 577 13 13 Kistufell tangarhauða 13 Flottir vetratreflar, eirnaskjól, húfur og vellingar. Skarthúsið laugavegi 44. Eru egg ofurfæða? Lesi nýjasta tölublað gestkjafans. Vistvæn brún egg úr frjálsum hænum. Ofurfæða í grænum bökkum. Ísland er landþitt. Fjölbreytt þjóðbúningasilfur fáanlegt eftir markvíslegu gömlu munstri og vandað handunnið víravirkja af ímsum gerðum. Við lagfærum einni gamla gripi. Gullkistan frakkastík. Dansleikjur um helginu með hljómsutinni Dans og Rósum frá Vestmanægjum. Fjörugráinn. Hinn árlegi Rísa Þóra dansleikur verður á Krínlugráni helgina 5. og 7. februar. Hljómsutinnar Ari Sóna og Fustatnir í bana stuði á samt mögnuðum söngurum. Ari Jóns, Geir Ólafs, Kjartan Finnbóa, Helga Möller, Egil Ólafs og Óttar Felix Haugsson. Púsaðu danskona, Kistu Makaðinn og Strymdu á Grínlugrána réttum og málum allar tegundur bíla. Þjónustu aðili fyrir öll tryggingafélög. Bílasbröðun og réttingarauðurs. Nýpilagi í tíu. Við hliðina á Toyota-bóðinu. Útvarpsaga í Reykjanesbæ. FM 99,4 Þú ert að hlusta á þáttinn ESB Nei eða Já á útvarpi sögu þar sem Egil og Frosti fá gæsti til að ræða eina af stærstu spurningum Íslandsjónar. Góður hlustendur, komin hérna aftur í þættunum ESB neyða já og, og með mér er Andrés Jónsson sem hljópi í skarði fyrir Frosta og Vigdís Högstóttir, Altingismadur og Katrín Júlíðsdóttir innaðar á þeirra. Við vorum aðeins að ræða hérna áður en auðvilsingarna komum smáþjóðunar og og hérna, Katrín, er Ísland er náttúrulega mun minna heldur en flestar þjóðunar hann, við erum 300.000 en þó að svíjar og danir, þeir tala ofta um sig sem smáþjóður og varandi sjáarótvegin erum við ekki með það sérstakka hagsmunni að fara þarna inn, myndum við fórna þeim á þess að fá mikið í staðin með við það sem við höfum í dag, þú talar um viðskipt við Európsamöndu eru mjög mikil, mm -hmm. við höfum eða samningin sem er, við erum að fá 96% held ég af okkar vörum tollfrálsum inn í mm -hmm. sambandið. Mm -hmm. Dugar þetta ekki og hefur okkur ekki farnast ágjörlega gegnum árin að vera svona litlikallin í heimi þjóðana og geta laga okkur svona aðstæðum í Evrópu, Bandarækjónum, Asíu við oknum engum, er þetta ekki bara fín strategi? Þetta er, um, þú veist, eiginlega afturkomin af því sem ég sagði hérna í upphafi og það er það að ég vil ekki að Ísland sé lengur ut, svona auka aðila Evrópusambatin eins og við erum, það sem við erum fyrir utandittnar eða eins og úlingurinn að teika vörubilin á, á, á, á hjólabrettinu, nei, vegna þess að eitt daginn getur bara átt að hætta þetta af og við eigum sem stolt sjálfstæð þjóð eigum við að sítja við borðið með þeim þjóðum sem er að taka ákvarðanir um regluverk sem að kemur hingaði gegnum EES-samningin og það er ég, þarna er ég þjóðurni sinni og mér finnst þetta ó, ekki bálegt eins og þetta er núna og mér finnst þetta, þetta var, hefur þjónað okkur ágætlega hinga til en núna þurfum við að taka næsta skref og við skulum ekki gleyma því að, að okkur finnst við kannski aðeinslega lítil hérna 320.000 manns en, en Malta er nú ekki nema 400.000 og, og Luxemburg 500.000 þannig að þarna eru mjög litlar þjóðir einanbár sem hefur vegna vel og Malta einaði nýjustu og Luxemburg eina af stopn þjóðunum. Báða þjóðurnar eh, þær eru, eh, þeim vegna mjög vel þannig Um, við um, skulum líka að þjó tala um sjávarótvegin að þá er það þannig að marðandi okkur Íslendinga að þá hef ég, lít ég, hef ég alltaf litið á sjávarótvegin sem okkar tækifæri í þessum okkar styrkleika þegar kemur að því að, að ganga þann inn. Ástæðan er einfallega svo okkar efnahagsljósa og þú talar um að við fórnum einhverju, ég líti ekki svo á að við munum fórna nokkur sköpum hlut vegna þess að við munum, okkar efnahagsljósa hún liggur ekki efnahagsljósa á Európa-sambatsins þannig að uh, þessi sameigilega uh, eh, sjáuröldastefna Európa-sambatsins á ekki við um efnahagsljósu Íslandinga þó við gengjum að inn og rættum ekki eins og sjáuröldin uh, eh, þannig að við rinnum ekki döðveldlega saman við þá, þá stefnu. Þeir sameigilegu stopnar sem við eigum og við höfum verið að, að, að, að alltaf þurft að semja, semjum þá að auki var ég líka nefna að það er engin þjóð í Evrópu sem að hefur jafn mikla hagsmunni af einum atvinnuvegi eins og við Íslendingar höfum að sjárótu og það er í stoppsáttmála Evrópusambansins að ganga aldrei ekki að grundvallar hagsmunnum aðeldaþjóðar. Þegar áður komið þjóð sem að hefur jafn mikið að gældiristekjum, ég held að sé bara ég er örgleftur að nálgast 40% aftur núna úr, úr sjárótvegi að þá ertu, bara, þá ertu komið með slíka grundvallar hagsmanni. Ég vil líka nefna sem dæmi að, að ef við horfum bara á regluverku uh, Evrópusambatsins, hvað eins og nálaða regluna þar sem að menn er að færa sér áttina því að ákarnir eru teknar á, á mög, legsta mögulega stjórnsvíslustigi, að þá vinnur það líka með okkur í, í þessum efnum. Við erum líka, en þá meðum við heldur ekki, heldur ekki gleyma því að ef við berum bara til dæmi saman að þá voru normen, þá var mikið talað um sjáurútu þegar þeir fóru í sína þjóðratkvæðagreyslu hvað var það 94 eða 92 94, 94 að það var mikið talað um sjárótveg. Þá náðu þeir svona samningum sem að ég tel ekki ásamtalega fyrir Ísland en voru góður fyrir þá varandi sjárótvegin á þeirri fósendu að þarna verðum svæðisbundna hagsmunnaræða. Þetta var 7% af þeirra útflutningi og til samanburðar að því ári var, var, var sjárótveg 67% af, af útflutningi Íslendinga. Þannig að hér eru slíki grundvallar hagsmunni sem um er að ræða og þessa sérstuðu tel ég að, að við munum geta fengið viðkenda í þessum aðeldavíraðum líka það er engin þjóð með veðirensli innan íslenskar efnaðarsljósögni með Íslandikar. En, en munum við komast upp með að nú er þessi skortur á, á, á hérna, hérna, eh, fiski í, raun, í, í heiminum og, og Európa þjóðunar þeim vantar kóta fyrir fiskimenninu sína. Er líklegt að við munum geta haldið það út að meina, þú ert, í raun, er í skiljið rétt, þú ert að segja að við getum meinað spánverjum, írum og breytum að koma hingað og, og veiða og í raun og við fáum varalega undan þá. Þú ert í raun að segja það og, og þú byggir þá þetta að þú, að þú treystir því að það verði þannig ef við göngum inn. Þegar það er náttúrulega, ég er ekki að tala um einar undan þá. Ég er að tala um, eh, ef við horfum að Európusambandið eins og það er núna, hvernig efnaðarsljósa Íslands eh, snertir efnaðarsljósa ekki, réttar að sagt, efnaðarsljósa Európusambandið, byggt á því, byggt á því að þá verðum við að semja sérstaklega um þess að grundvallar hagsmunni íslensku þjóðarinnar og þess vegna tel ég að við eigum með þetta að vopni að fara til þessara viðræðna og ef við horfum líka til uh, uh eiga, til dæmis Sjallandseiga og, og, og fleiri þar sem að sjáróturinn er mjög sterkur, að þá hafa menn fengið samninga sem snúa því að menn þurfa til dæmis að landa aflanum, öllum afla sem er nú meira en við kerum Íslandingar sjálf í dag uh, uh, á eigunum, þannig að það er ímsa svona útfæslu sem við þurfum að, að hugsalega horfa til, en spurningin er líka, viljum við þá binda okkur, bind okkur við slíkar útfæslur. Ég tel líka að það er kannski eitt sem við verðum að nefna og það er að, að það sem gæti breyst er það að við myndum hugsalega ekki komast upp með það að heimil ekki lengur uh, uh fjárfestingar ellendra aðila í íslensku sjárótvegi þá er ég að menna beina fjárfestingu inn í sjárótvegin kvótin, getum, það, það er að koma í veg fyrir það að hann fara á landi það er alltaf komið veg fyrir það að, að fiskurinn fari sjálfur á landi og öðlindin sjálf, en hugsalega myndum við að opna öllenda fjárfisning og ég sjálf hef stutt það lengi að við gerum það. En hvernig ætlar að útlutarkan fara á landi ef þú útlutar honum bara til spænskra fiskimanna? Já, það er bara ekkit í reglum, reglunum eins og þeir eru í dag, Já, sem, að, sem að heimila það, hvort þið er. En nú eru, eru einhverju 27 sjáurutræður sem setjast, setjast í saman borð mm -hmm. í mhm. dag það var þá 28 þegar við mætum mm -hmm. og þeir eru að vela um þetta sjálfsögðu, hlýtur að vera Annað og alveg svo við útlutum kvotanum í dag af einu sjálfsögðsraðra og nógu, nógu mikla deilur í kringuna ég, ég get ekki séð þetta, þetta, þetta það, breytist en, þú, en, þú ert að rámt tólka hérna reglur Európa-sambandsins hérna um samanlegu sjálfsögðsstefnu hún fylgur í sér og hún byggir á veiði reynslu í efnagsljósu ríkisins eða það er engin þjóð með veiði reynslu í íslensku efnagsljósu, engin nema við Íslandingar. Þannig að hverjum, hvernig ætlaðu þú þá að fara, heldur þú að menn ætlaðu þá að fara að breyta reglum Európusambatsins um útlutanir á, á, á kvóta til þess að komast hér yfir með einhverjum hrömmum yfir, yfir auðlindir Íslandingar. Þannig virkar þetta, þannig virkar þetta einfallega, nei þannig virkar þetta einfallega ekki og að halda öru fram er ekkit annað hræðsláróður. Þetta er rá. Og ég segi líka, og ég segi líka, leiðum mér að klára þetta vitís, ég segi líka Þetta eru þau samningsmarkmið sem við um að ganga til aðildavirana með varðandi sjárótvegin og við skulum sé að spurja að leikslokum en ekki sitja hér núna á annan áratug. Eru við Íslandingar búin að sitja og fabulera um það sem mögulega gæti komið út úr svona viðræðum og mögulega ekki. Förum við þessa viðræður, gerum það alvöru og síðan skulum við dæmum niðurstöðu. Það, það er alveg líkilatrið. Þá ertu bara samt að segja að við verðum það að fá 110% vissu fyrir því að engin annar geti veitt í okkar lögsöðu. Já, við, allar, nei, það, ég, það sem ég er að segja er að ég er í raun og verið að tala um að við förum með það samningsmarkmið fram að við náum uh, þeirri niðurstöð sem að Haldur Áskrinsson, þegar hann var auðaríkisráð þeirra og, og fyrirvenandi flokksformaður uh, uh, Vigdísar Haugstóttur, þegar hann byggði það á regluverki Európa-sambandsins þá niðurstöðu að það væri hægt að skilgreina íslenska efnaðarsljósu sem sérstakar stjórnsýslu einingu byggða á því að hún liggur ekki að uh, liggur ekki að en niðurstafn svo að það fái þá engin annar að veiða. Nei, býta þess, ef þetta er sérstök stjórnsýslu eining það þýðir að þá höfum við yfir á þeirverðinni, Íslandingar áfram já. og við tökum ákvarðanir en við ætlum að hleypa ykkur um hingað inn, já, alveg svo við gerum í dag já. þannig að ef einhver kæmi okay. hingað inn þá verður það byggt á okkar ákvörðunum, ekki annar Þannig að við getum satt nei Við skulum hleypa eh, hérna Vittis Högstóttir í því að hún er mjög óþölum að sko, koma inn í þessum röð en Vittis, eh, eh, svo ég varpið til hérna spurningaðurinn hleypar alveg á staði sjávaldsmálunum að í framhald þess að Katrín er að segja eh, lýsir það ekki ákvörðunum vantrösti eh, SB anstæðinga á Íslandi og íslenskum samningamönnum að Minna, við erum þáttakotir í, í fjölmörgu alþjóðlegu samstarf okkur vegna velinnan saminuð þjóðina, OSD, Norrlanda ráðsum, EES, við hefum fengið hérna, okkar hagsmenn við vilt mjög vel framgengt í því. Lýsir ekki ákveðinu vantrösti á það að Ísland geti ekki e, eh, nágóðum samningu og, og vernda sí, sína hagsmenn inn að Európa Sápsins líka í sjávarsmálunum? við skulum ekkert vera að blanda ykkur personum og leikundum inn í þetta það er búið að skipa hér hópa og samningsnæmt og, og, og þeir eru að vinna sitt verk vel og, og ég veit að þeir eru að gera það og þeim er þetta falið að koma heim með eins e, góðan samning eins og þessir aðelar geta en það þó þannig væri þá eftir að fara hér fram þjóðratkvæðagrest og það er sem betur fyrir þjóðin sem segir já eða nei fyrir rest mm -hmm. þannig að hérna þrátt fyrir það hafi verið mistök þarna akkurat með æsef samningi, við skulum ekki alveg allæfa allir samningar hafa verið góðir þannig að ég er að, að hérna, benda nóð það en, en auðvitað yfirleitt er þetta bara tálsín eh, eins og eh, Katrín er búin að vera að fara hér yfir að við situm einn að þessari fiskveðilöksu okkar. Út af hverju var það ekki samþygt breytingatilega mín á þingi hér eh, í sumar þegar Evrópusambandsumsóknin var til umræðu að við hefðum full og óskurðuð yfir að yfir okkar landhelgskjastlu. Nei hérna yfir okkar landhelgi því að, að náttúrulega það var í minni breytingatilega að það væri sett sem skilirði það, það var ekki samþygt sem að segir mér það að það var farað á stað með eitthvað sem að átt að fara að vila og díla um. Ég ætla líka að minna það í þessum þætti að Evrópussambandið er að breyta sinni fiskveðistjórnum og, og upphaflega hérna í sumar þá, þá kom Jóhanna Sigurðardóttir fórsettisráð þegar hróðu fram og sagði að það er búið að byggja okkur um að hjálpa til við það að, að hérna okkar kvotakerfi virka svo vel og, og Evrópussambandi vil fara að taka upp okkar fiskuðistjórnakerfi. Þá segja já ok, flott, þetta er hérna áfara að breyta þess, mér minnast í 2013. E, sko það sem að, að Evrópussambandið hefur fyrst og fremst að sækja hingað, annars værið ekki að tala við okkur. Ég meina það er sko vafasamt af uppfyllum fyrsta lagi kaupinahafnaskilirðin varðandi það að vera hér e, með með, með öflugt markasaðgerfi, sjálfstökt markasaðgerfi, þannig að, að sko það, það er náttúrulega einhverju hagsmunni sem þeir hafa af því að, að, að fá okkur þannig inn, þeir taka ákvörnum það 2004. februar, nú eftir örfáða daga, hvort að þeir samþykja okkur þannig inn sem umsóknaríki og þá fer á stað e, svo ringi ekki að hvort aðildaríkin samþykji það að við fáum þá stöðu breytur og hollendikar eru náttúrulega getur greitt aðkváða móti en, en e, þetta, e, sko, þetta, þetta er eitt af því sem við mögum aldrei láta hendi en það er þetta sem er ásalast og Norðursjór líka en þá sko bara ég, ég vildi óska þess að þetta kemur til maður að vera með þessum hætti að við sætum eina af þessu og, og ég vona bara að þetta rætist sem hún Katrín Júliustóttir er að segja en, en, en það er ekki nokkur einasta leið að þetta rætist og, og sko vera að tala með ykkur að varalegar undan þáur frá Evrópusambandsröglum, við erum ekkert sko óbúslega spes, við erum ekki að fá varalegar undan þáur að neinu frá Evrópusambandinu frekar en önnu ríki hinga til, við erum að e, sækja um að aðild að Evrópussambandinu, Evrópussambandi er ekki að sækja um aðild að Íslandi. Heyrðu, þetta er náttúrulega sko, nú bara verði ég að koma hérna inn vegna sem ég finnst þetta að vera alveg óttalegur heimóttarskapur sem ég er að heyra hérna hjá kollega mínum ennum hérna Víktisi vegna sem ég finnst hún ekki hafa mikið álit á íslensku þjóðinni og við skulum íslensku ekki gleyma því. Íslensku þjóðinni, ég var að segja ekki... það að hún hefði loka orðið, ég hef mikið álit á íslensku þjóðinni. Fyrirgeð, það voru ekki mín orð. Ég ætla ekki að, að, að, að móka neitt hér. En, en Alls ekki því, móka þjóðin allavega. Ég fekk þetta á tilfinninguna þegar ég heyrði hér og ég var ekki, þetta er ekki uh, sá andir sem að ég vil að sé yfir okkur vegna þess að við erum baráttu fólk. Ég held að við ættum að horfa til þeirra stóra, þess stóra, stóra mál sem að við verðum að horfa til í þessu og það er að við erum eðlilegur hluti af Európu. Þegar að Vigdís Haugstóttir og hennar kollegar sem er á móti aðelda Európa-sambandinu taka einhvern svona ótta og reyna að nota hann ótta um að hér séu menn engungu að ásalast öðlindur okkar, hvers vegna annars ættu þið nú að vilja að tala við okkur, býðið nú aðeins hæg við erum 80% aðilar að þessu bandalagi. Við erum í sögulegu samhengi hlut af Evrópu. Evrópa snýst miklu meira heldur en bara viðskipta hagsmunni. Evrópa snýst líka og við skulum ekki gleyma því hvers vegna Evrópusambandi var stopna. Það var stopna vegna þess að það var búin að vera viðvarandi, ófriður og stríði í Evrópu. Menn ætluðu að ná friði, tengja þessi, þessi ríki saman í bæði viðskipta og menningarlegt samband til þess að halda friðin og til þess að, að líka að, að skapa velsæld eineldi í álfunni. Við fyrir nú ekki um fram með ófriði um svo sem í álfunni, um, þannig um getur það, það. Um það snýst þetta og við eigum að vera fullir þáttakandur í þessu ferli og við höfum verið stórir leikandur í þessu ferli hinga til og þegar að við erum líka að, að horfa til uh, aðildar að Evrópussambandinu þá megum við heldur ekki gleyma því menningarsambandi því sambandi sem við eigum nú þegar í tengslum uh, í gegnum mentamál, gegnum byggðamál, gegnum sveitarstjórnamál, í gegnum svo mörg mál sem við eigum nú þegar í mjög djúbu, uh, djúbu sambandi við Evrópusambandið í. Við erum að taka fullu þátt, okkar ungmenni hafa fullan aðgang að mentakerfi Evrópu, fullan aðgang fyrir utan, uh, uh, uh fyrir utan Breitland og, og það eru einstakar svona ríki sem eru með dýra engaskóla og og þegar að við kæmust alla leiðin í Európa-sambandið og þá eru við komið algjörðan aðganga að mentakerfi Európu. Þessum þáttum megum við heldur ekki gleyma. Nei, en eru ekki með þetta þátt allt í gegnum eða saman? Nei, við erum ekki, við erum ekki að fá til dæmi. Okay, við skulum gleyma, ekki gleyma því að, að ég talaði hér um byggðamála aðan. Við erum þar vissulega í góður samstarfi en við erum ekki fullir aðilar að öllu byggðaprógrami Európa-sambandsins. Við erum ekki fullir aðilar að öllu sjóðakerfi Európa-sambandsins í, í byggðamálum þurfum að sækja í sjóði, snýst þessu umsóknum það að fá okkur sjóð, að komast í sjóðina leiðu mér að klára við þess ah, svo, svo getur þú, svo getur þú fengið að svo getur þú komist að öruglega, það eru hérna þáttastjórnandi líklega sem að stýra því áhuga, ég, en bara ég fá að klára við erum ekki fullir aðelar að öllu þessu og það snýstu um miklu meira um peninga það sýst líka um samstarf og þegar við erum að horfa til þess núna aðtunulíf er að byggjast upp þvert á, á þjóðríkinn, það er að byggjast upp klasasamstarf fyrirtækja til dæmis eins og þú þekkir eigin á sviði vistvægnar orgu, orgugjafa, að þá er það þvert á, á þjóðríkinn, þar sem að þjóðrík, þessi ríki er að nýta styrkleika hvers annars í samstarfi til þess að ná ákveðinu markmiðum í, í loslasmálum og, og, og, og annað og ég held að við meigum ekki gleima að horfa til þessara þáttu og svo myndi ég gerna vilja, nú ætla ég að leifa hérna, ætla ég að stoppa svo að, að, að vitis geti komið sína að, en svo ég fá ekki meiri framingrip en ég hérna hefði líka vilja ræða um lífskjara hluta þessa ganga inn í Európa-sambandi sem að er sá hluti sem að hvað heitast brennur á mér og, og ég held að íslensku þjóðinni, svona megnun af henni líka Einmitt á, áðunum kannski förum í myndina og efruna og, og þaumál sem ég held að verðum að fara inn á það er eitt, hérna, þeir sem eru efisum yngöngu og er að leita kannski að stjórnmálflokki eh, sem er alfarð á móti mér heyrðist alltaf að framsvonflokkurinn séur hann tilbúin í viðræðunar með þessum skilurum eða ekki rétt skilja á mhm, mér mm, ég heyr eiginlega á Katrin að það er eiginlega engin munur, þú ert að segja að þið séu tilbúin í viðræðun með þessum skilurðum þannig að er í raun engin munur á flokkunum við þessu og svo var þetta eða samningin eh, eins og til og með viljið þið halda honum áfram ef við gungum ekki aðra hérna, hérna samfélkingin og, og komið framsóflokkin, vil hann halda eða samningnum áfram eða vil hann gera eitthvað, eitthvað breytingar á honum og er það möguleik? Það er stór, stór, uh, stór munur á, á hérna, stefnu framsóflokksins og, og og samfélgjengarnar. Við vorum tilbúin til þess að ganga það skref að hefja viðræður og aðtuga uh, svona, uh, og þreyfa á þessu allir saman en ég minna það í suma var, var samþygt þingsuleiktuna til að, að ganga þarna inn og, og, og sækjum aðelt. Að sækjum aðelt. Uh, inn í þeirri við framsónum börðust alveg sko með kæft og klóm fyrir því að þarna verður sett okkar skilir þarna inn, að það kæmi inn í þingsáleiktuna tillöguna sjálfa þannig að samningsmennin og okkar góðu sem eru núna, þessi hundramanahópur hefðu það í hendi sér ykkur markmið og ykkur skilirði sem væri bindanda lögum, íslensku lögum e, eh, Samfélkingin og ákveðin hlutafinstu grænum e, hérna, leit fram hjá þessum skilirðum og uh, það fór svo fyrir resta þetta fór ekki inn í þingsáleiktununa sjálfa því að það sem stendur í þingsáleiktuna til og berum orðum og lögum það er það sem gildir ekki greina gerðina sjálfar í lagateknilegu uh, tiliti þannig að það er stór hluti á þessu. Nú varðandi uh, skilirðin sem að við uh, stöndum framifyrir og, og, hérna, og vonandi uppfyllum við þau og alls sem sagt, þessi samningar nefnd og kemst inn, inn í það þannig með þessum hætti að, að við höfum uh, bara alveg sjálf Eh, bara einræði yfir okkar fiskveiði eh, lögsögu að sjálfsögðu. Það er náttúrulega það sem að hérna væri best af öllu en, en, en sko veruleikin er, er ekki með þeim hætti Eh, en, en, var, þá, en þá skil, bara skilir þið, það er þessi hugmynd að, að fá að sjá pakkan Ég þarf ekkert að sjá pakkan raunverulega þú veist mm. þetta snýst ekkert um einhver að pakka sjá pakkan, ég veit að þetta er fólk sem hefur eh, gefið kostosrýðir sem nefnd og hefur verið fengið og tilnefnd þarna einn það kemur til með að koma heim með samninga í daginn, auðvitað eh, stendur það eh, bara fyrir dyrum að, að þetta það takist og, og hérna þá er það þjóðarinnar að segja já eða nei hvort að, finni, hvort að þjóðinni finnist þetta sem samningströðin sem aðlögað ekki. Nei, það er ekki einstakra stjórnmálamanna að, að sker úr um það. En hvað með e samningin? e, eh, eh, Dögar hann okkur og viljið þið halda hann bara ófréttum? Já, eins og hann er þá dögar hann okkur en, en eh, að sjálfsögðu hlusta ég á rauk nágrannaríkis okkar normanna um það ef þeir eru farnar að efast mikið um EES-samningin e og, og hérna við verðum bara að skoða það en, en allt hérna, öll þessi upplöpum það að, að það sé verið að segja EES-samningnum upp og í bankarrunin og allt þetta EES-samningur er ekkit að fara og ég raunverulega sko hérna ef úti það er farið þá náttúrulega hrundi allur grunnur Evrópu, nei hérna ég e er samningsins í hruninu því að, að það má ekki sko mismuna fólki eftir, eftir löndum og annað þessi, þessi jafnbreiðsregla ég e er samningsins með þetta frjálsaflæða og öllu og annað sko þannig að, að ef þetta er tólkað þröngt þá væri hann, væri hann sko fallin og, og uppsegjanlegur en, en hann er ekkert að fara því að, að þegar gerir svona við erum ekki eini hruni, Evrópa hefur það mjög slemt og, og á í miklu vandraðu núna bæðið gagvart myndinni Evrunni og náttúrulega bara atvinnuleysi og, og, og rekstri land bandana allra þannig að það er litið í gegnum fingursar með það hvort en, en síndi þessi ekki að eðistamanningu stendur undir sterkur núna eftir hrunu og eftir nöðalögin þá var ekki eftir samþykja að þó við höfum þetta aldrei gengið á, á réttin, á réttin þá stendur hann samt. En það væri að hefði orðið algjör katastrófa hefði e, samningnum allt í unni verið sagt upp allstaðar, ég meina þá náttúrulega hefði orðið ennþá meiri upplöst allstaðar í Evrópu en, ja. því að þeir verða náttúrulega hanga á þó því regluverki sem þeir hafa. En er þetta ekki þá bara eins og Jón Baldur saði forðum, bara besti samningu sem getur við, allt fyrir ekkert, Katrín? Nei, sko fyrst aðeins að hér að halda full, sita hér í, í, í viðtali og fullir að það að normenn séu að velta fyrir sér að segja upp EES-samningnum er náttúrulega því lík fásina þó að það séu einstaka aðilar uh, sem að, sem að hafa rætta, það gerist líka hjá okkur Þetta var fulltrúi ríkistjórnarnar gerist... þann úti þetta var uh, vinstu grænir normanna eru ríkistjórn þannig að það hérna er nú ekki bara einhverjir litlir þingmenn sko En það er ekki stefna uh, ríkistjónarinnar í Noregi að segja upp EES-samningnum og ég hef nú verið formaður eftir EES-nemndarinnar, bæði íslensku uh, nemndarinnar og líka uh, nemndarinnar sjálfrar og ég veit það að það eru normen náttúrulega eiginlega þá eru þeir stofin og stittan í öllu þessu samstarfi og þeir eru ekki að fara neitt frá þessum EES-samningi vegna þess að hann hendar þeim mjög vel enda líka uh, Norrögur byggir á út og innflutningi og það væri náttúrulega glabraði fyrir Norrög að fara að segja þessum samningi upp alveg svo fyrir okkur Íslandinga og það sem er svo merkilegt er og það var rétt sem kom hérna fram er að, að síðan að bankarhunni varð að þá er í raun og veru alveg merkilegt að í gegnum þennan EES-samningi að þá erum við að auka viðskipti inn á þennan innri markað og innan þessa innri markað og við þennan innri markað í gegnum EES-samningin. Þannig að við erum að nýta mjög vel hvað, hvað það varðar nú þegar. Það sem að ég hef hins vegar uh, gaggrínt, þannig að hann er sko langt frá því að vera fallin þó að, að, að hugsalega séu við að Eh, lenda í vanda með svona ákveðin, ákveðin ákveði menn hafa ákveðið að horfi gegnum fingur sér með þau út af þessari heimskrísu sem að verið hefur á, á fjármálamarkuðum. En það sem að, að svona, eins og ég hef sko, svo sem þreytist ekki á að segja er það að, að gallin við EES-samlingin, hann er sá í fyrsta lagi að þar er við ekki aðilega við borðið, ég er búin að fara yfir það Í öðru lagi að þá er náttúrulega stóra málið fyrir okkur Íslendinga þar að ná ykkur um efnaðslegum stöðuleika, þar að fá gjaldmiðil sem virkar fyrir okkur sem að bæti lífskjör okkar vegna þess að gjaldmiðl er ekki, maður getur ekki hengt þjóðastolt um, um hálsun og gjaldmiðli. Gjaldmiðli tæki til viðskipta og við þurfum að skipta um þetta tæki. Uh, við áður en að hruni varð og áður en að við fórum að, að uh, lendum í, í þessu gengishruni, það er náttúrulega einn af stærstu vandamálum okkar núna, það er að við erum í, í sko djúbri gjaldiriskreppu og gjaldmiðilskreppu og það er að þá voru við að greiða lánin okkar sexfalt tilbaka sexfalt vegna þess að menn þurfa að hafa verðtrykkingu í Íslensku krónni. Ef, ef, Þetta finnst mér vera stærsta, uh, stærsta lífskæramáli, það er að við skiptum hér í gjaldmjöl og til þess þurfum við að ganga alla leðin í Európsamt. Ekki halda áfram hérna efru sko- umræðin eftir. Skulega ég var vitið sér að svara hérna aðeins með efruuna eh, eftir að við fáum nokkar auðlýsingar. Sjón er sögur íkari. Opið 13 til 17, Víkin sjóminnesafnið Grandakarði. Lambalæri Bernes, Lauga Ás. Tjekkristall 40 ára, afmælisleikur, allir sem versla hjá okkur lenda í afmælisbotti. Vinningar dregnir út vikulega. Full búð af fallegum gjafavörum á verði fyrir þig. Tjekkristall kringlunni. Helsubúðinn, Reykjavíkuvegi 62 Hafnafyrði, auglísir D3 vitamin frá solgar, gott í skamdeginu. Helsubúðin Reykjavíkuvegi 62 í Hafnafjörði. Gripi og greitt auðlýsir opnu klukkan 8 alla virka daga. Allt fyrir stóra eldhúsið. Gripi og greitt, brúarvogi 3, sími 588 3400. Báel Biotics frá Livestream fyrir maga og ristilvandamál. Íslenski neytendur segja besta og fljótvirkasta magaefni sem við höfum prófað. Rálagt af meldingarlæknum og heilsusérfæðingum. Fæst í apotekum og heilsubúðum. Brauðbær februartilbóð, brauðbær februartilbóð, smurbröð slaðbórð á brauðbæ á aðeins 1890 krónur frá mánudegi til lögardags. Brauðbær óðinsvið. Að læra nýtt tungumál opna þinn nýjan heim. Skoðaðu úrvald tungumálanámskeiða á mýmir.is, mýmir símentun. Útsalan heldur áfram, verðlistin lögalæk. Áttu gullskarfgripi sem þú tætt að nota og liggja í skuffum og hyrslum. Kaupum allar tegundir gullskarkripa og gullpeninga. Magnús Steinforsson, Póstústrætti 13, sími 699 8000. 699 8000. Fiskikongurinn opnar veslununa sína alla virka daga klukkan 8. Opið allan daginn. Glæni rauðmægi frá mekkafiskana Ólafsvík og Rifi. Glæni líni í Sárujökuldípi á samt hróknum. Hvað er hægt að hugsa sér betri en nýjan fisk? Sóðin fisk. Sjáumst hressað vanda. Fiskikongurinn soga vegið þrjú. Cargo sendibílalegan leir út sendibíla litla sem stóra. Ekkert meira próf keirir bara sjálfur. Getum einni útvögað burðarmenn. Cargo sendibílalegan skemmuvegi 32, sími 566 50 30, 566 50 30, cargobílar.is Mömmudagar alla helgina, styðjum helbriða samkjöfni, kostur. Bláber bláber frá Pólargott, sangkvæmt veflandlagnis embættisins og líðhilsustöðvar eru bláber auðuga vandóksonarefnum sem talir hafa áhrif á krabbamein, æðakölkun og skíja og auga. Bláberinn fást í apotekum, hilsubúðum, fjarrarkaupum, melabúðinni og þinni verslun seljabrött. Íslensk framleysla frá Múlalundi fæst í næstu bókaverslun. Múlalundur vinnustóa SCBS, sími 562 8500, múlalundur.is. Bryggjuhúsið, fiskbúð og restaurant við Gullinbrú auðlisir. Mikið úrvala nýjum ferskum fiski, marinerum fiskréttum og fiskisteikum. Einni síðan fiskur og síðan grásleppa eins og hún gerist best. Heitur matur í háteginu allavirka daga á sangjörnum verði. Bryggjuhúsið, fiskbúð og restaurant við Gullinbrú. Dansa upp á dekki Dansleikjur um helginu með hljómsutinni Dans og Rósum frá Vestmanægjum. Fjörugráinn. Hinn árlegi Rísa Þóra dansleikur verður á Krínlugráni helgina 5. og 7. februar. Hljómsutinnar Ari Sóna og Fustatnir í bana stuði á samt mögnuðum söngurum. Ari Jóns, Geir Ólafs, Kjartan Finnbóa, Helga Möller, Egil Ólafs og Óttar Felix Haugsson. Púsaðu danskona, Kistu Makaðinn og Strymdu á Grínlugrána að hlusta á þáttinn ESB Nei eða já á útvarpi sögur þar sem Egil og Frosti fá gesti til að ræða eina af stærstu spurningum Íslandsjónar. Já, við erum komin aftur hérna í þettin ESB neyða e e, já, Andris Jónsson heiti ég og með mér er Egil Jóhansson og við stjórnum hérna þettinum í dag ég er í fjárveru eh, hans Frosta Sigurjónssonar en gestur okkar fyrir þá sem voru að koma að vittækjónum eru Katrín Júliusdóttir, einnaðar á þeirra og Víktis Haugsdóttir, þingmaður Hanssonflóksins og það er búin að vera vægasagt fjörugur umræður hérna um kosti og galla ESB aðeldar en um Eitt svona einn starsta spurningin í þessu sem var eh, ekki síst í deglunni strax eftir bankarhunni hefur kannski aðeins eh, farið úr umræðinni aftur er spurningin um efruna eh, og kannski líka því að það hefur fjarlæst aðeins mögulegur okkur að taka, taka hana upp hugsanlega að uppfylla þau skilir efnarslegu skilir sem eru til þess en veitis, þú varst ekki búin að fá takkifært þess að koma inn á þessu umröðu Katrín tala hérna áðan um sem vissulega rétt að íslenski námsmenn hafa sótt Um, sé mentun á meilandi Evrópu og það hefur auðvitað gagnast íslensku þjóðinni vel og, og þessu fólki. Nú er hins vegar eh, mun erfiðara fyrir ungt fólk að flytja til útlanda og að sækja sér náman þess að það er, það er einfallega mjög, orðið mun dýrara eftir að krónan tók sitt síðasta fall. Er krónan ekki í fyrsta lagi búin að vera sem gældmiðl og öðrulegi er efran ekki þá svona lógískast í ljósi útlutnings- og innflutningsverslinur eh, okkar? sem framtíða gjaldmiðil. Mér leiðist alveg óskaplega þegar við erum að, að rakka niður krónun okkar því að, að við erum með krónuna og það er ekkert í náinni framtíð Það er mjög margi sem, mjög margi sem eru gaggrinir á krónuna þess að það er ekki, en, það er ekki bara meigum, ESB. Sko, við sem þjóð meigum e ekki tala við meigum ekki tala krónan niður það er krónan okkur sem er að bjarga okkur núna út úr þessari efnahagskreppu sem við erum stötti í. En hún hækkar ekkert hún, hún hækkar ekki en hún er að skapa okkur svo miklar eh, auknar tekjur í þeim þó útflutningi sem ennþáru virkur hjá okkur og, og við erum að flytja En hún er oflátt skráðir, það gerir e, En það eru gældir söft á henni mm. Það er náttúrulega ákvarðu stjórnvalda hverju sinn og sælabankans að ákvarða það hvort það eigi að vera hér gældir söft eður eigi. Það er ekkert krónun að kenna per sé því þetta er stjórnvaldsákvarðun Nú varðandi þetta djúpa samband sem að Katrínu talum að við eigum við Evrópussambandið, ég, ég vil nú hafa það nú örlítið grinnra heldur en að vera að tala með um það sé djúft. Ég menna íslenski námsmenn hafa um langa hríð og eru ekki hættir því að fara erlendis a, a, í, í skóla og, og flestir háskóluna hér eru, eru með, með samstarfskóla út um allan heim og, og hérna AFS samtökin eru mjög virkið því að senda krakka út og annað þannig að, að, að þetta skólamál finnst mér nú bara uh, hérna lítilvægt uh, lítilvægur þáttur í þessu en, en þetta líka sjónarmið að við eigum svo mikla hagsmunum með Evrópussambandinu, auðvitað sko þeir sem að telja hag Íslandsbyttu borgi fyrir utan Evrópussambandinu, auðvitað virðum við Evróp og það sem hún hefur upp á bjóða og, og, og, og við erum að ferðast til Evrópu mjög mikið og þessu sumarleifis ferði byggjast mikið og því auðvitað verðum við að lifi sátt við önnur löndi kringum okkur. En ég vil minna ykkur og það tökur til dæmis hérna að vestur Íslendingar byggður í Kanada. Vestur Íslendingar eru rúmlega 600.000. Þeir eru tviðsásunum fleiri en Íslendingar Íslendikar sem búum hér, hér á þessar eigu. Við eigum svo miklar stóðir annar staðar heldur í Evrópusambandinu, við viljum hafa gott samband við Evrópusambandið en það þýðir ekki það að við þurfum eiga allt sameigilegt með þeim. Eh, Aðeins í sambandi Evruna... Samt. Vesturíslendingandi, þeir flúði náttúrulega Já, það var náttúrulega út af, út af náttúrulega skattbýningu það er líka komið landflótti hér undan þessari ríkistjórn og sömu forsendum og var þegar vesturíslendingani fóru yfir hafið því að það var náttúrulega fyrst og fremst að, að flýja skattbýningu og, og slemt ástund teima fyrir en aðeins með um efruðna sko við skulum alveg átt okkur á því það þýðir ekkert að hugsa um þetta ykkur í drauma sín e, eh, við vorum um það byl að geta uppfyllt næstrikt skilirðin fyrir hrun og það var alveg komið grundvöldu fyrir því þá að fara að skoða það varðandi hérna stöðuleika e, eh, og, og hérna verðbólgu markmið og annað ég hugsa sko það, það er ekki náinni framtíð með, með, og, og þarna einn kemur sko hérna stöðu, stöðuleiki ríkisins og, og ríkisjóðu verður að vera hallalös sko við erum bara raunsæ við erum ekki að fara að taka upp efruna Eh, eh, Evrópussambandsríkin hafa aldrei gefið undan þá frá masterskilurðunum, þetta er ekkert að daskar hjá okkur. Hérna, Við erum bara eh, raunsa og þar að þau gera efran að rinja og, og, og er orðinni verðistöðu kakvar dólar. Aðeins að gripa fram í áður en Katrín og svo langt ég að hún sé hrunin efran að þetta ég ætla hérna, hérna út, út af efru um þú þekkir þetta nú vel já, eh, sem, sem innflytjandi á bílum og, já, í Brynborg já og búin að hérna, spá mikið í þessi gældmiðismál ég tók eftir því að hérna, Jón Steindor Valdimarsson sem er formaðið samtaka innarins hann sagði að efranirun var að hjálpa okkur núna í útflutningi þá þjónustu til túrista mm. og, og, og vöru mm. en hún hefði raun raun hérna minga kaupmátt á Íslandi ég held að sé er, eh, hérna, rámt að setja þetta svona fram og í raun er hún um blórabökull það sem fyrst skeður er að þjóðateikunar falla mm -hmm. og skuldirnar aukast og til þess að við getum þá auki þjóðateikunar og greitt þá niður hérna, skuldirnar í raun þá, þá hérna, út af þessari gældirinskreppu þá er eh, veikingkrónar er afleðing og þú sagðið á hann hvort hún var óvegt skráð Nei, hún er ekki á vekt skráð því hún þarf að vera svona veik út af þessum atbyrðum sem gerðust þá komum við aftur að hinu, ef við göngum í Európa-samandið, munum við fá efruna 1, 2 og 3. Nei, vegna þess að eins og tímis Lettland sem gekk í Európa-samandið 2004 stemda efrunni 2012 mm -hmm. og hefur ekki fengið hana inn, hana óhafbú frestaði líklega í svona 2-3-4 ári viðbót út af þessum skilurum. Við sjáum hvað Gríklandi, Gríklandi, Portugal, Írland, Ítalija og Spán eru í þessari krísu og þau er verið það í raun að segja við þau, þeir verðið að standa þessi matriðskilirði mm. og þeir fáið í raun ekki neina undan þá frá þessu Svona ég vil bara bæta þessu mhm. inn í umræðan áður en Katrín kemst af að þetta efruna. Hérna, mér finnst þetta einmitt mjög áhugaverð umræða og þetta, er, þetta er, finnst mér að mörguleiti vera kjarnin. Ástæðan er svo að við erum, uh, þetta er stóra lífskjara mál okkar Íslendinga og það var það fyrir hrun vegna þess að þegar við vorum að, að eh, við horfum á eins og ég saði hér áðan alltaf 40% sveiflu á, á gengi krónunar reyndar yfir lengra tímabil, hún hrundi ekki svona einni nóttu eins og, eins og núna um, um, þetta, um, um þessar, þessar hæðir en enga síður þá byggum við við þessa gríðalegu gengisöflur. Hvað hafa þær í för með sér? Þar hafa með sér óvissu fyrir út- og innflutningi í landinu, þar hafa með sér þar erfitt að gera áallanir fram í tíman, þar hafa það í för með sér að við þurfum að setja sérstaklega verð tryggingu á krónuna, þar að segja bara tryggingagjald ofan á, ofan á krónuna sem ég kalla krónuskatt og ekkert annað sem að síðan kemur niður á heimilónum í landinu, öllum lántakendum sem að þurfa að taka uh, láni í íslenskri mynd. Eh, þetta hefur leitt, leitt það af sér að, að bara til dæmis árið 2006 þegar að hér var allt í, í átt að vera allt í, í blóma og krónan raun að vera allt og stert skráð að þá voru við að borga vennilegir íslenskir húsnæðisegundur húsnæði sitt 6 til 8 fall tilbaka á meðan á efruðsvæðinu voru menna greiða það 2-3 fall tilbaka. Þetta er líka lífskjara mál Uh, við horfum líka upp á það því að við erum bara að tala hér um sveplur í efnaðarslífinu og ég hef lagt miklu áherslu á það vegna þess að Evrópusambandsumræðan og Evran var miklu meira, var mjög valit vegna þess að hún er aldrei mengu núna einmitt af þessu bankarhjörni en ef við bara spólum tilbaka og horfum líka á það hvernig, hvernig hlutinir hafa verið svona yfir lengra tímabil aftur í tíman þá náttúrulega hafa þess að sveplu verið okkur mjög erfiðar og við vorum til dæmis sló verbolga hér á Íslanda því að við eitthvað sáðu áðan að við hefum verið komið svo nálagt mastrikt skilmálunum, býtu hún sló í 9% í ágúst 2006 það var, allur, það var nú allur hérna, stöðuleikin í íslensku efnæðslíf á þeim tíma stöðuleikin sem alltaf að talaði um var blekking og ekkit annað og áður en að krónan var sett á flót að þá voru menn að fella uh, krónuna hér uh, ástíðabundið þetta þekkjum við öll uh, mér finnst þetta þess vegna vera uh, eitt af stærstu málunum og þegar að tala er um eh, blessaða krónuna og hún krónan Hvernig ætlar það að fara að því Katrín að taka hér upp eftir að... ástandið með þessum hættu masterskilirin eru nánast á tunglinu? Já, eigum við að leggja öll markmiðti hliðar af því að við erum í vandamáli núna Nei, Við eigum að vinna okkur Við eigum, við eigum, ég veist þetta náttúrulega því, já, ég, Við verðum vil, að leysa vanda nútíman sem ekki framtíðan Ég vil ekki vera með slíkan bölmóð að ég trú ekki framtíðina. Þetta er ekki bölmóður. Að ég trú ekki að að ég trú ekki að framtíðina vegna þess að ég trú að framtíðina ég trúi því að við eigum eftir að vinna okkur út í þeim vanda sem við erum í núna og við eigum eftir að ná þessum mastriðskilmálum. Ég veit að líka að þegar að við erum búin að fá samþyggi eh, fyrir umsóknarferlinu hjá aðeldaríkjum Európusambatsins að þá er það alveg klart að við munum líka geta fengið stuðning til að styrkja við krónuna, til að styrkja við, við okkar, okkar efnahanslíf. Við eigum þá eftir að, að þá á þetta samband eftir að diffka en frekar. Það getur velverið og það er rétt að möguleg búið lengjast í það að við náum að, að ná verðskilmánum en ég það þýðir ekki að út af þessum vanda sem við erum í núna að ég sé ekki tilbúin að leggja mig alla fram með íslensku þjóðinni til að komast upp úr þessu, til að ná þessum markmiðum, til að fá öflugan gjaldmiðil þar sem að við sitjum við borðið inn í Sælabanka Európu þar sem ákvarðanir eru teknar og tökum að fullu þátt í þessu, fáum þar með gjaldmiðil, sama gjaldmiðil og 70% okkar viðskiptaríkjum eru með sem að býr til þennan stöðuleika inn og, og útflutningi, fáum gjaldmiðil sem ekki þarf að verðtryggja að leggja á sérstakar skatt til að halda hér, hér úti og fáum gjaldmiðil sem gerir það verkum að við ungt fólk á Íslandi þurfum ekki að greiða okkar lán svo markfald tilbaka að, að það svíður sko, í um svíður í nén þannig ég, um ég held að, sko, ég sko, held að, að þetta, sko, þetta sé eitt af, af stærstu málunum rétt, rétt ára vitið sem kemur að, má ég skjóta einu bara stutt, hvað hva heldur að sé raunhæft, 10 ár, 15 ár Sko miða við þá, þá efnagasáallun sem að lögðu hefur verið upp á þessari ríkistjóðna mm. þá tel ég að það geti gerst mjög fyrr. Eh, það fyrir auðvitað eftir hvernig okkur gengur í þessum aðeldaviðraðum. Ég held að við það sé alveg raunhaft að við ættum að vera fann að nálgast þetta innan 5-7 ára. Veitis, já, veitis, kannski kom með spurninguna þá í kjálfari, hver er svona þín framtíða sín í gældmeilsmálum þjóðarinnar? Þú segir að krónan hjálpi okkur núna í varandi útflutningin Eh, útlendistekjurnar en, en hver er svona framtíðasín og er ekki nöðsynlegt að vera með gældmiðl sem er stöður og er ekki, er ekki rétt maður þetta fólk sem er með spartnaða það hausar eh, get ég treyst eh, treyst ég mig til þess að geima spartnað minn í krónum til lengur til með liti með því hrunið sem hefur orðið núna og, og söflutnar sem hafa verið gegn tíðina það sem er að fyrst og fremst í íslensku stjórnmálum í dag og það er það sem er að hjá þessari ríkistjórn það er alltaf verið að, að tala um einhverjar loftmyndir, einhverjar framtíðasín sem fyrstulega getur orðið til eftir 20-25 ár. Það er það sem er að hjá þessari ríkistjórn, það er ekki verið að taka á þeim bráðavanda og þeim vanda sem stæðir núna næstu eh, um, mánuði og, og, og næstu komandi ár. Út af því er ástandi með þessum hætti, þessi ríkistjórn áttu einsar sammælunum 1. februar og það er hvergi búið að taka á neinu vandamáli sem að, að snúa heimilinu eða öðru. Og veitu út af hverju? Það er út af því að stjórnsýslan er á hliðinni að vinna að því að, að breyta hér öllu og undirbúa það að við uh, gönguminni Evrópussambandið því að þegar samningamenninu koma heim og, og leggja þann samning fyrir þjóðina og uh, vilji svo sko ótrúlega til að þjóðin segi já við samningnum því að ég minna á 70% þjóðunum móti aðild uh, okkar inn í Evrópussambandið að þá á, á Ísland sem ríki að vera tilbúið að vera Evrópuríki þann fyrsta dag. Það er þetta sem er að, við erum með 12 ráð fyrir ríkistjórninni, þegar uh, ríkistjórnin getur haft eitt mál á loft í einu, nú er það æsef og, og það sem sem að því snýr. Ég brindi félagsmálaráþurna í þinginu í, á 50 daginn þegar auðvitaðskrarumræðum um heimlinn að standa upp úr þessu, þessari láteið og fara að vinna fyrir fólki í landinu. Við meigum ekki láta hvorki æsefni, Evrópusambandi taka allan okkar tíma. Nú er bara fólk að vinna að þessari umsók og þar er máli statt og, og bara punktur og, og þeir eru að, að ná sem hagstæðastum samningum og við skulum bara átt okkur á því að, að þeir komi með þetta heim. E, við erum að eyði þetta þúsund uh, e, miljónum, heilu miljardi og þá er ekki talið með kostnari sem er verið að, að breyta hér heima og, og skiptu bráðuneytu mengu til þess að þjóngast Evrópusambandinu og stefnu þess. Þetta er ekkit verið að ræða þessi mál núna sem er mjög enkelegt. En Annað sem ég ætla að segja við ykkur, það er hérna varðandi sko uh, kostnaðin. Við sem ríki sem erum sko römpum á, á barmi gæltróts, það, það segja margir Evrópu, uh, er, erlendir aðilar og, og hérna sem vonandi bara sleppum við við það og, og ég er ekki að, að segja við verðum það, að, að, að það, það er verið að tala um það að og, og það er þannig, ég fór henni fjárlega nefnd e, eh, núni vetur, við erum að borga rúmlega miljard til að halda úti þessu EES eh, sam, sam, eh, samstarfi og, og þetta sem við leggjum til Evrópussambandsis og þetta að vera styrkur til bástadra þjóðin í Evrópussambandinu. Ég sagði við, við fulltrúitar ekki sræðanettisins, býtu erum við ekki þessum spórum, er ekki þetta að fá undan þá frá þessu gjaldi núna meðan við erum að ná okkur upp úr þessu? við erum að borga fullt af peningarnir við skulum átt okkur á því ég, en svo þegar mm. þú ert að segja með hérna hvernig verða uh, hérna málefnum okkar háttað í framtíðinni við verðum að taka mjög yfirvegaða ákvörnum það hvað við gerum í gælt með þess málum hvort við tökum upp einlega norska krónið og dólar ég er ekki að segja að það sé rétt en, en efruðna fáum við ekki nefnum við gönguminni í Evrópussambandið og uppfyllum aðstæðskilurðin og það er 20-25 ára uh, hérna, fram í tíman sem við gerum það á meðan verðum við að finna eitthvað annað út úr þessu, annarkort halda krónunni eða binda krónunni við einhvern annan gældmið. Þetta er staðrendin hvort og við höfum að tala um staðrendin en ekki draumsín. Hvort höfnast er betur að höfum við, höfum við tíma til þess að býða 25 ára eftir efrunni? Hérna aðeins sjóta þessu að þá náttúrulega er við að segir hún staðreindir en ekki drömsin og staðreindin hjá, hjá Vigdísi er eitthvað annað, einhver annar gjaldmiðl. Ég er hins vegar, það, það kom bara fram hér rétt á þann, uh, það sem að um, hér um ræður og það er ekki 20 eða 25 ári það að við getum náðið þessum aðstreikskilunum, þá segir ég bara fyrst, og, fyrst Guð hjálpi Íslandi vegna þess að ef að við setjum okkur ekki skýrmarkmið um það hvar við ætlum að vera eftir 5 ár þá náum við aldrei þessum masterskilurum og ef að veitist telur Eh, hennar, hennar sínir svo að við fyrst náum því að náum okkur uppbúrsi á, á 15, 20 eða 25 árum að þá er ég algjörlega ósamalegi vegna þess að hér eru við bara sjáslíkan slagkraft og allar efnaðslega stærðir eru miklu betri uh, í loka árs núna uh, eh, síðast árs heldur en að menn þorða voni upp af árs og þess vegna verði ég að segja að við erum búin að setja okkur markmið og við erum að vinna þeim. Það þýðir það að, að hafa Evru og Maastrikt uh, skilirðin sem markmið þýðir að það þarf að vinna hörðum höndum af því að ná þeim. Segðu og mér hvernig ætla að borga 5.000 miljardar skuldir ríkisjós til þess að ná hérna ríkisjóðu hallalösum til þess að geta átt séns á því að tala um mastert uh, skiljaði. Má ég halda áfram að við erum að vinna þessu markmiðu með því að þá þurfum við svo sannlega að taka til í íslensku efnahagslífi og segja það að hér hafa ekkit verið gert býtu það búið að endurreysa hér heilt bankakerfi. Það búið að endurreysa hér heilt bankakerfi. Þeim, þeim voru afhendir, stóri... Katrín, uh, ekki búið endur þess að baka Katrín að klára Takk fyrir það og hérna það sem við líka erum að horfa á í þessu sambandi er að vandamáli við og það er ekkit hægt bara að taka upp einhvern gjaldmiðli einhliða vegna þess að það þýðir að þá þýrstu að koma okkur upp alveg gríðilegum gjaldirisvara fór það í, í þeirri, þeirri mynd þannig að þetta er sko miklu auðveldar um að tala en, en í að komast og við varum að taka gríðalega áhættu fyrir Ísland auk þess af hverju eigum við að taka upp norska krónu þegar okkar viðskiptahagsmunir eru kannski 7% á móti, móti, móti 70% við, við Európa-sambandsins er ekki betra og það er mín neðustad og ég virði líka neðustöðu þeirra sem að komast að, að, að er á annari skoðun en það er mín neðustada, það er neðustada samfélkingarinnar og það er neðustada uh, líka atunulífsins, uh, uh, uh, samtaka einaðarins og, og ASI og fleiri samtaka á vinnumarkaði að besta mögulega leiðin fyrir okkur Íslandika til að bæta hér lífskjör, koma hér á stöðulegi efnaðslífinu, sé að ganga í, í Evrópusambandi og taka upp efruna. Og þarna eru við þarna eru við samstíga í, í þessari, þessari sko farin á hana stöðuleika Nei, og það má ekki byrja, ég ætla líka að svara einu mm. þegar hér er verið að tala um að við sem að leggja hér eitthvað eh, peningar, rúmlega miljard inn í, inn í EES býðið nú aðeins hægt hvað eru við að fá í gegnum tollafríðindi eins og þú nefndir hér áðan að 96% af okkar, okkar vörum fara tollfrálsinn í Europasambandi býðið nú aðeins, ef við værum ekki í þessum EES-samningi þá væru, hér, eh, þá væru ekki, væru ekki samkjöfnishæð með okkar vörum þá væru við tvíliðarsamninga við þessi ríki hvurslags ruggl er þetta? Ég ætla að hérna fara inn á að þú nefndir stöðuleika og þið nefndir stöðuleika varandi hérna að fá evru ég er þetta ráð því að við, við, við um, krónu því að vandin er ekki krónan heldur við þurfum að hérna, stýra efnaðarslífunu rétt. Og hvenar hefur okkur tekið staðið? Það er sér aftur búin annar vandum. Aldrei Íslasjóni. Nei, það er ekki krónakenna, það er lera hagstjóðinkenna. En tökum stöðuleikan. Þið tala um stöðuleika í mynd. En að því þú tala um líka unga fólki, stöðuleika fyrir unga fólki. Á spáni er 19,3% atvinnuleysi og Pól Krúkmann fært, sem er hérna, hagfræðingu við Princeton hefur fært rauk fyrir því að það er ekki hægt að, að efra væri mistök að þú getur ekki verið með samíla mynda svæði sem er svona ósveginlega vinnumarkað og ekki miðstýr fjárlög og hvað er þá leiðin eða orð með samíla mynd þegar Þískaland er stert og Frakland er stert sem eru stóru aðalarnir en spátt í raun lendir í þessari bólu sem síðan springur þá er eina leið, þú getur ekki fellt gjaldmiðlinn, þú getur að því að þjóðteikunar minga, þá verður að lækka raunlaunin og þá kemur þetta út í atvinnuleysi og það er 19,3% almennt en það er 44% atvinnuleysi hjá ungu fólki á spáni og ég segi það, það er ekki stöðuleiki það er óstöðuleiki í atvinnuleysinu þó að það sé stöðuleiki í mhm. myndinni og, og 44% ungsfólks sem hefur núltekjur eða bara 18 lagarspöldur það kaupir ekkit húsnaði En þú byggir ekki tuga, tuga, áratuga uppbygging og innviðum á spáni sem er með allt árum hætti á vinnumarkaði heldur en hér ég er að segja fyrir okkur Íslandinga þá hendar öfran af því að við erum með sveigalega vinnumarkað þannig að við munum ekki lenda í þessum vanda sem spánverðar er í vegna þess að þetta er sögulegt vandamál hjá þeim En það er alvar enn út Já, við erum fimm myndir eftir, við ekki að leiða að vita að því að eh, draga saman þetta, hver þú heldur að verði hérna, þróun, eh, það er að myndast jáhreyfing, eh, heimsín er svona að gera sig útrúlega neyreyfing hvernig, um hvað, hvernig verður þessi slagur háður og verður hann uh, málumlegur eða verður hann í, í gífururðum og slagurðum, veitis? Í fyrsta lagi þegar við erum að tala um það að það er alveg gríðaleg vandræð á spáni þá eru þau ekki minni í, á Gríklandi Greik, Eh, já. Það snýst núna um það hvort alþjóðgjaldurinsjórunni er reyðjast hann inn í, inn í Evrópussambandslandi eða hvort að Evróski Sælabanki kom þetta bjargar og þá er við sérstaklega litið til hinn að sterku þjóðar Þýskalands því að þeir hafa verið mjög stabilir í fjármálum og annað. Eh, við erum að lifa mjög sögulega tíma núna varðandi Evrópu varðandi Evropalla og meður segja e, var, e, eh, mann og ekki hvaðan hétt maðurinn, það var hérna grein í Financial Times í gær sem að, að eh, hann hérna sem að spáði hruninu bankarunni, ég man ekki, það skiptir ekki máli, það sem að hann sér fram að það í framtíðinu Evropasambandi sé að brotnaði sundur og, ver, og verði ekki til en að 5-10 ára. Þetta sagði ég í, í, í þinginu sumara að ég var ekkit vissum það að þetta myndi standa eins og þetta er því það er alveg rosaleg vandrað, atunuleysi og vandrað en, en tíminn er að hlaupa frá okkur en það er ekki allt saman í sko himnalægi þarna og sólinn skýn þann alla daga því að, að þeir eru að fást þeir nákvæmlega sömur hlut á við. En varðandi e, þetta hvernig þetta kemur til með að líti út, það er 24. februar er þetta ákveðu kvorta að við verðum hæf sem um svona ríki. E, að öllu líkjötu verður þá farið að bera okkur bæði lán og, og, og styrki eins og uh, e, Evrópussambandi gerna gerir við um svona ríki, við skulum sjá til hvernig það verður. Það sem að ég óttast mest það er það að verði búið að flækja hagsmun okkar svo skaplega saman við hagsmun Evrópussambandsins að þegar loksins samningurinn kemur heim þá verður sagt við skuldum þeim orðu svo mikið pening við getum ekki sagt annað en já og eitthvað erindi átti e, fórsetstráþur að nú þarna út á þennan fund og hún hafi nú ekki viljað láta blada menn taka viðtal við sig á eftir en, en það það er náttúrulega hennar mál en um, það er eh, nær reyfing starfandi í landinu sem heitir heimsinn, það er eh, Evrópu reyfing sem er starfandi það, það verða örugla harð, harðvitiðar baráttu. Er ekki verið að stopna, um stopna ung fólk gegn ESB í dag? Ég er að fara að halda það ræðu um þetta að því að það hjá ungu fólki gegn ESB er að fara að ávarpa þau eftir. Þannig að nú er gerjunin að komast á stað og ég bara takk verið hennar þátt því að, að, að þetta verður að fara að opna þessa umræðu upp á gátt það verður að fara líka bara flett ofin í það er smá saman verið að breyta allir í lögjöf e, eh, í þá átt að við séum hæfinni. Nú, nú get ég gengið glöðin í daginn vegna þess að, að það sem eftir ánu lifi vegna þess að ég ætla að enda þetta á því að vera alveg hjertalega sammálinu viti sig. <laughs> Nei, ég er frábært. Og ég er nefnilega held að og ætla að eh, segja líka að svona þáttur eins og þessi skiptir máli. Það sem er líka svolítið sérstakt núna, það sem er að gerast í þessum Európa-hreyfingum er það að einmitt að menn eru ekki kannski hér að gera það samangerist í Noregi og líka á Norrlöndunum að vera með tvær stórar já- og neyrhefingar. Heldur er þetta minni hópar sem er að, að sprett upp, ungir Európus sínar við erum með sterkara Ísland og, og við erum, með, við erum að, að fara að sjá svona hópa kannski sem er að snúast um einstök mál uh, sem er að spretta upp í, í þessum, þessum jáhreyfingum allavegna og, og líka í, í neyrheyfingunum og það er mjög spennandi og það vonandi færir okkur þá gæfi og kom okkur upp úr þessum skotgröfum já og nei með og móti heimurinn er svartkvítur umræður sem þetta hefur verið í vegna sem hún þarf að fara að snúast um hagsmunni Íslands, raunverulega hagsmunni Íslands og, og stærsti spurningun eða í þjóðasögun algjörlega og þannig að ég bara hlaka til þess tíma sem framöndan er í þessum. Við erum að renna út á tíma, auðvisingar þurfa að fara að koma að staðu, þakkum Katrínu, Kjallaði fyrir komin og Vitis og Andris þér fyrir að hérna, koma og aðstofa mig við hérna dagsfólkgerðina. Takk fyrir það. Þakkum Jóa Tæknumanni fyrir og takk fyrir hlustendu fyrir að hlusta. Takk. Takk Kjallaði fyrir. Bröðbær smurbröðslaðborð Bröðbær smurbröðslaðborð á aðeins 1890 krónur út februar frá mánudegi til augadags Bröðbær Óðinsvið Við erum barnalegum helgina Kostur dalvegi 10 kópói 15% afsláttur í februara lettri hansnýrtingu með lakki sem endist í þrjár vikur. Snýrtistofan Geðjan, skipolti 50D. Verðeistin auðlýsir, fallegur sparifatnaður nýkominn, einni bólir og kvartbuksur, verðlistin laugalæk. Ætla þú út að borðum helgina? Tæ Inder er tælenskur veitingastadur í Östubæ Kópavóks. Alvöru góður og ódýr tælensku matur. Fjölbreytti réttir, ferst hráefni og frábær þjónusta. Tæ Inder smiði við í 11, Guðulgata, sími 862 81 70. 862 81 70. Helsubúðinn Reykjavíkuvegi 62 Hafnafyrði auglýsir D3 vítamin frá solgar, gott í skamdeginu. Helsubúðinn Reykjavíkuvegi 62 í Hafnafyrði. Þú þarfst að prófa til að trúa. Gömlu góðu STS smyrslinn heita nú BioIce náttúrukrem og eru með ólíkindum græðandi. Grættu og mýktu sára og þreytta húð með BioIce náttúrukremunum. Fæst í næsta apoteki áttu gullskartgripi sem voru tætt að nota og liggja í skuffum og hyrslum. Kaupum allar tegundir gullskartgripa og gullpeninga. Magnús Steinforsson, Póstústrætti 13, sími 699 8000. 699 8000.